ท่านใพิจารณาขันขันทั้งห้า พวกเรามีขันห้าท่านให้พิจารณาขันทั้งห้า การพิจารณาเนี่ยพิจารณาเพื่อทำลายความหลง เพราะเดี๋ยวนี้เราหลง เราจึงติดขันห้าขันห้าพาให้เราหลง หลงยึดขันห้าด้วยเหตุที่เรายึดขันห้านั่นแหละ เราจึงหลง ยึดว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเรา เราเป็นรูปรูปเป็นเรา เรามีในรูปรูปมีในเรา เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา เวทนามีในเรา เรามีในเวทนา ยึดสัญญา ยึดสังขาร ยึดวิญญาณ ว่าเราเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ เรามีในเวทนา เวทนามีในเรา สังขารมีในเรา เรามีในสังขาร วิญญาณมีในเรา เรามีในวิญญาณ มันยึดไปยึดมา ยึดมา ยึดไประยงระยางเต็มไปหมด ความยึด ความยึดทั้งนี้คือปาทาน สิ่งที่พาเรายึดคือตัณหา มันพาเรายึดยึดเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักตาม ท่านตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง ท่านจึงให้เราพิจารณาว่า เรา มีในขันห้าขันห้ามีในเรา รู้ว่าอันนี้ท่านให้เรากำหนดรู้รู้ว่านี่เป็นรูปรูปประขันรู้ว่าอันนี้ รูปขันเกิดขึ้นอย่างนี้ รูปขันดับไปอย่างนี้ รูปขันเกิดขึ้นอย่างนี้ รูปขันดับไปอย่างนี้ เอรูปขันมันเกิดขึ้นยังไงเนาะรูปขันมันตั้งอยู่ยังไงเนาะรูปขันมันดับไปยังไงเนาะนอกจากนั้นแล้วก็มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ มันเกิดขึ้นยังไง รูปังสมุทโย รูปังอัดทั้งขโม รูปังเวทนา เวเวทนาสมุทโย เวทนาอัดทั้งขโม สัญญาสมุดโย สัญญาอัตถังคโม สังขาร สังขารสมุดโย สังขารอัตถังคโม วิญญาณังสมุดโย วิญญาณอัตถังคโม อ๋อ รูปเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เหตุให้เกิดรูปอย่างนี้อย่างนี้ ตัณหาเป็นเหตุพายเราเกิดรูป ตัณหาพายเราเกาะรูป เกิดอย่างนี้พอเรามีสติกำหนดจดจ่ออยู่เราสักแต่ว่ารู้ พิจารณาคลี่คลายว่าอ๋อรูปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่รูป สักแต่ว่ามีสติระลึกรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ ความยึดถือว่าเป็นรูปก็ดับไป มันยึดถือภายในจิต แต่มันละเอียดนะมันละเอียดมาก มันยึดถือภายในจิต เวทนาก็เช่นเดียวกัน เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นเรา เหตุเกิดของเวทนา ก็คือความยินดี ความยินร้าย แน่ ตัณหามสวมรอยเข้าไป เป็นเหตุให้เกิดเวทนา เหตุให้เกิดเวทนา เราดูไปที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นเหตุให้เกิด แต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกอย่างทุกเรื่อง แต่ถ้าเผื่อตัณหาไม่เกาะ สิ่งเหล่านั้นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติถ้าตัณหาไม่เกาะจิต สิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเช่นอย่างเวทนาเนี่ยพอตัณหาเกิดขึ้นปั๊บวิยินดี ยินร้าย ยินดียินร้ายคือตัณหามันเกิดแล้วมันชอบพอตายเห็นรูปปั๊บอ้อรูปดีมันยึดเข้ามา รูปไม่ดีมันก็ผลักออกไป แต่ถ้าไม่มีตัณหาเห็นจักจะว่าเห็น รูปก็คือรูปผู้เห็นก็คือผู้เห็น ผู้เห็นอันหนึ่ง สิ่งที่เป็นรูปนี่อันหนึ่ง เวทนาก็เช่นเดียวกัน เวทนาเป็นเวทนา ผู้รู้เวทนาคือผู้รู้เวทนา แต่ถ้าตัณหาเกิดขึ้น ยึดตัณหา ยินดีกับตัณยินดีกับเวทนายินร้ายกับเวทนา มันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ขันธ์ทั้งห้าถ้าให้เราพิจารณา ตัวที่ไปละลายการยึดมั่นถือมั่นก็คือตัวสติ ตัวสัมผััญญาที่มีอยู่เฉพาะหน้าเรา ตัวนี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือจำเพาะหน้าที่เราเอาไปละลาย ไปดูเป็นแบบฝึกหัด ดูดูไปเรื่อยๆ ดูจนเกิดเองเป็นเอง ดูให้เห็นสักว่า โอ้ เป็นธรรมชาติของมันจริง ๆ คลายจากการยึด คลายจากการถือกลายเป็นตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวนี้เอง เป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมสติกับสัมปชัญญะเกิดที่จิต ดับก็ดับไปที่จิต เกิดขึ้น พร้อมเวทนา เกิดขึ้นพร้อมสัญญา เกิดขึ้นพร้อมสังขารสังขารจิตเกิดขึ้นพร้อมวิญญาณยับเดี่ยวมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมกัน มันตั้งอยู่ด้วยกันมันก็ดับไปพร้อมกัน เกิดขึ้นกับจิตดวงเดียวนี่เอง ตราบใดที่จิตของเราโรคตัณหามันสวมรอยเข้ามาไม่ได้ วิธีเราศึกษาเราศึกษามาที่ของจริงที่เรื่องจริง ที่จิตของเรา ไม่ไม่ใช่ดูที่รูปที่ตัวหนังสือ ดูมาที่อาการของจิตของเราอ๋ออย่างนี้เป็นเวทนาอ๋อเวทนาเกิดขึ้นได้ เพราะเรายึดอย่างนี้ พอกับสติกำหนดจดจ่อดูลงไปเห็นชัด ไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเวทนา เวทนาเป็นเรา ไม่เกิดความรู้สึก แต่ถ้าเผลอทีไรเมื่อไหร่ ความยึดถือเหล่านี้มันก็ตามมา เราไม่ทันมัน มันเกิดความเชื่อมั่นว่า โอ้ เป็นเราว่าเป็นของของเรา เราพยายามดูเพื่อละลายตัวนี้ตัวที่มันพายึดพาถือเนี่ยตัวนี้ ตัวสำคัญตัวร้ายกาจเราดูวิเวลาตัณหามันมาเกาะอยู่ในหัวใจของเรามันมาเกาะยังไง ดูให้ชัดลงไปแล้วก็จะเห็น โอ้ เวลานี้มันเกาะดูไปดูไปดูมาดูมาดูไป เอา้า มันละลายหายไปแล้วเหลือสิสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติ สัญญาก็เหมือนกัน สังขารก็เหมือนกัน วิญญาณก็เหมือนกัน สัญญากับสังขารกับวิญญาณ มันจะเกิดขึ้นพร้อมกัน ดับพร้อมกันยับอ้าวสัญญาก็ใช่ สังขารก็ใช่ ก็ไอตัวยับนั่นแหละตัวสังขาร แล้วก็ตัวรู้แจ้งพร้อมตอนนั้นนั่นแหละก็คือตัววิญญาณ วิญญาณขันเพราะทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิต ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเป็นเครื่องมือของจิต เป็นอาการของจิต รู้จักคำว่าอาการไหมกิริยาอาการของมัน นี่แหละคือกิริยาอาการของมันที่มันทำงานกิริยาอาการของจิต อย่างหนึ่งเป็นเวทนา คือรู้การสวยอารมณ์ สุขทุกข์อุเบกขาอย่างหนึ่งเป็นความจำจำได้จำได้เฉยๆนี่ไม่เท่าไหร่นะ ไม่ไร้ากาดนะ ตัวหมายรู้ สัญญาคือตัวจำได้ตัวหมายรู้ สังแปลว่าพร้อม เกิดพร้อม รู้พร้อม สังบวกยายา แปลว่าความรู้ สังแปลว่าพร้อม เกิดพร้อม สัญญาแปลว่าการจำได้ เรามีความจำไหมเรามีความจำเราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ได้ นี่คือตัวสัญญา นอกจากนั้นแล้วก็การคาดการหมายการเดา มีไหมเราดูปฏิจัยของเรา นั่นคือกิริยาการของสัญญา ถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้ว่าเป็นสัญญา ัณหามันมันเกาะเกาะที่สัญญา กลายเป็นสัญญา กลายเป็นตัณหามันพาไปแล้ว พาคาดพาหมายพาดาวพาโน่นพานี้มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไร เป็นตัวแสดงเป็นตัวมีชีวิตชีวาเป็นตัวอะไรอยู่นั่นแหละ แม้แต่เราไปดูรูปรูปรูปตายเนี่ยรูปตายด้านเนี่ยเราไปดูกลายเป็นรูปนั้นกลายเป็นรูปเป็นขึ้นมาแหละ มีบทบาททิ่มแทงหัวใจของเรา นั่นคือตัวหมายตัวสัญญาต่านี้ตัวหมายก็คือจิตนั่นแหละมันหมายแต่มันเป็นภาคหนึ่งของจิตของผู้รู้ ซึ่งเราเรียกว่าสัญญาสัญญา มันเกิดขึ้นฉากเดียวกัน ภายในจิตของเราละเอียด พยายามดูศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละ เราจะได้รู้ว่าโอ้นี่ของธรรมชาติของที่แท้จริงคืออันนี้เป็นอันนี้ แล้วก็แบบไหนมันตัณหามันโลภคลง ทำให้เราติดทำให้เราเกาะแบบไหนตัณหาไม่ลูกลำทำให้เราไม่ยึดไม่เกาะ และตอนนั้นจิตของเราอยู่ในท่าทียังไง มีกิริยาอาการเป็นยังไง ทำไมเราจึงไม่เกาะ ท่านให้เราใช้สติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือดูสักแต่ว่าดูรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบัน ตัณหาไม่แทรกเข้าไป ตัณหาไม่เกิด ละเอียดนะฟังยากดูมาที่ที่ตัวเราย้อนลงมาที่จิตของเรา ทำความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตของเราเนี่ยแจ่เข้าไปที่จิตของเรา เนี่ย ศึกษาเรื่องขันห้าเพราะฉะนั้นคำว่าหลัก มหาสติมันจึงเอาไปใช้พิจารณาได้หมด รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ พิจารณาได้ทุกอย่าง พิจารณาได้ทุกเรื่อง แต่เราใช้พิจารณาด้วยเหตุที่ว่า เราพยายามทำจิตของเราให้ ได้รับความสงบด้วย เพราะฉะนั้นบทสมถะเราต้องมีบทสมถะก็คือ เราเจริญให้จิตได้รับความสงบพุทโธ พุทโธอยู่กับอารมณ์เดียว พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแสดงเวลาเราพิจารณาเรามาดูอาการ อาการภายในจิตของเราเนี่ยมันจะไหวไปเรื่อยมันขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันขยับไปเกี่ยวกับอะไรถ้าเรา ถ้าเราไม่อยากอ่านถ้าเราไม่อยาก ดูว่าคืออะไรเป็นไร อะไรขยับมาเฉพาะหน้าเราเกาะ ขยับปั๊บเกาะ ขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะลองลองขยับพยายามหัดขยับแล้วพยายามหัดจับลองดูแล้วก็ใช้ความความนึกความคิด อาศัยความประคับประคองอาศัยการพิจารณาพิจารณากำหนดจดจ่อไปเรื่อย ดู ความเป็นของจิตดูความเปลี่ยนความรู้สึกที่จิตมันละเอียดแล้วนั่งกำหนดจดจอ่อนั่งกำลังแล้วนั่งสอดส่องพิจารณาอยู่อย่างนี้ ยืนก็พิจารณาสอดส่องได้ เดินก็ได้ นั่งก็ได้ นอนก็ได้ การพิจารณาแบบนี้ เป็นบทวิปัสสนา มีสติเป็นตัวพารู้โรอยู่เฉพาะหน้าเราแบบนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนา จนจนกว่าจะพิจารณาได้คล่องเอง เป็นเอง รู้เท่าทันเองอะไรทลอยะไรไปหมด ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา จนหมดกิริยาการที่มาแสดงทิมแทงอยู่ในหัวใจของเรานั่นคือผลปรากฏเป็นเอง เราพิจารณาอย่างนี้ เมื่อกี้เราสวดบทนิวรณ์ด้วย นิวรณ์ก็คือสิ่งกีดขวางในจิตของเรา ในใจของเรา มันไม่โผล่เรื่องรัก มันก็ต้องโผล่เรื่องชังแห่นิวรณ์ทีนะความง่วงเหงาหาวนอนทีนามิทะไม่ไม่ทีนะง่วงเหงา หาวนอนก็ฟุ้งซ่านรำคาญกุทธจักกุกุฏจักเราสวดเมื่อกี้กุทธจักกุกุฏจังกุทธจักกุกุฏจัจักกุทธจักกุกุฏจักศัพท์นี้ ถ้าเราไม่ชำนาญเราอ่านไม่ทันก็หรอก กุฏจักกุกุจักอะไรโอ้กุกุกุกกุอยู่นั่นแหละไม่ทันเขานะฮะถ้าเราอ่านจำได้เราก็ว่าสนุกอั่นแหละอุทธจักกุกกุจักอุทธจักกุกกุจักมันสองคำไปรวมกัน อุทธจักกุกกุจักอุทธจักฟุ้งซ่านกุกกุจักรำคาญ เอาจนความฟุ้งซ่าน เอาความฟุ้งซ่านไม่อยู่ จนเป็นเหตุให้เรารำคาญ ตัวความฟุ้งซ่านก็คือตัวสังขารจิตนั่นแหละมันปรุงจนฟุ้งจนซ่าน เอาไม่อยู่ เคยสังเกตไหมเวลา จิตของเราปรุงฟุ้งซ่านหรือบางคนไปฟาดกาแฟหนักๆเข้ากาแฟพาปรุงจนฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่จับไม่อยู่เกาะไม่อยู่ ปล่อยล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามมันซะหน่อยเป็นโรคประสาทระวังกันดีประสาทเอาไปเล่นงานแล้ว ไม่มีตัวบังคับ ไม่มีตัวตัวสติตัวสัมปชัญญะนี่คือ อุดจัดจักอุดทัดจักอุดจักพิจารณาเรื่องรักพิจารณาเรื่องชัง พิจารณาเรื่องง่วงเหงาหาวนอน พิจารณาเรื่องฟุ้งซ่านรำคาญพิจารณาเรื่องความลังเลสงสัย วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย กิริยาการของจิตทั้งนั้น สิ่งเหล่านี้เราดูไปเห็น ดูไปที่ใจเราจะเห็นเราดูสักแต่ว่า โอ้กิริยาของจิต จะเป็นอะไรก็ช่างมัน ดูให้รู้ให้เห็น กำหนดจดจ่อขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะขยับปั๊บเกาะเกาะเกาะเกาะเกาะเอาจนมาอยู่ทิ้งนิ่งอยู่กับมือเราเนี่ย พยายามจับมันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน ไม่ต้องไปรู้ดูรู้ตัวตัวมันดอกไม่ต้องไม่ต้องไปรู้จักชื่อมัน เราฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้แล้ว เราจะค่อย ๆ เข้าใจเองโอ้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ อันนี้เป็นอันนี้มันอยู่ในมือเรา แต่ต้องมีสติดี ต้องมีสัมปชัญญะดี และต้องมีสมาธิดี เพราะฉะนั้นบททำให้ เราเก็บสะสมสมาธิเราต้องมี เราไม่ดูการยักย้ายผันแปรของอาการ แต่เราจับอยู่กับอารมณ์เดียว พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธพุทโธ นึกเรื่องเดียว พิจารณาเรื่องเดียวทำจนเห็นดำเห็นแดง หมดข้อข้องใจ หมดข้อสงสัย พิจารณาแต่ได้ผลหมด เหมือนกันหมด พิจารณาอะไรถูกกับจิตนิสัยของเราได้ผลเหมือนกันหมด เกิดขึ้น เพราะอ๋อตัณหาเกิดขึ้น ตั้งอยู่อ๋อเพราะตัณหาตั้งอยู่ดับไปเพราะอ๋อตัณหาดับไป เราจะเห็นความร้ายกาจของตัณหาในหัวใจของเรา งานที่เราทำทั้งหมดนี้เป็นงานทำทำเพื่อจับ ตัวที่เป็นตัวจำเลย ตัวเดียวคือตัวตันหาเต้ตัวมันเป็นยังไงเนาะตันหา ตัวมันเป็นยังไง ตัวความอยากในใจของเรานั่นแหละครับเรียกตัวตันหา ดูกิริยาอาการความอยากของมันอยู่ในใจของเราเราดูออกไหมกิริยาการความอยาก ตัวนี้แหละมันเป็นตัวพาจิตเราดีเราดิ้นไม่หยุดไม่หย่อนอยากรัก อยากแสดงความมาเกี่ยวกับรักอยากแสดงความมาเกี่ยวกับชังอยากรักอยากชังมันแสดงกิริยาการมาลูกมาคลำเราตลอด ตัวนี้แหละเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นกระแสนำนำความนึกคิด ที่จะพาจิตของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันและนี่แหละคือเจ้าคือจอมของสมุทยัย กองทุกกองโทษที่จะมาทับถมหัวใจของเรา พาเราขึ้นสวรรค์ ก็ตัวนี้แหละ พาเราลงนรกก็ตัวนี้แหละพาเราลงนรกนี่เรามีตามหลังมันต้อยต้อย ต้อยต้อยต้อยมันพาอ้าวแล้วทำไมพาขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ได้ล่ะเอาก็ทำให้เราอยากสร้างบุญสร้างกุศลอยากให้ อยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากให้อะไรต่ออะไรก็ความอยากตัวนี้แหละ เป็นความอยากฝ่ายมัจอามาทำมรรอามาอบรมมัจให้เกิดขึ้น ก็ตัวความอยากนี่แหละ ความอยากอันเดียวกัน เกิดที่ใจของเรานี่แหละ ความอยากตัวเดียวกันแหละ หนึ่งอยากเอามาทำตามมรรคสองปีนเกลียวกับมรรคนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาโดยตรงเลยเราต้องแปลงจากความไปปีนเกลียวกับธรรมเอามา ไปตามกิริยาการของธรรม ซึ่งเป็นมรรคอบรมมรรคอยากอยากอยากอยากอยากได้อยากมี อยากได้บุญ อยากได้สวรรค์อยากได้นิพพาน อยากได้สติ อยากได้สมาธิ อยากได้ปัญญา อยากรู้อยากเห็น อยากเห็นสัจธรรม ความอยากเหล่านี้เป็นมรรคดูให้ออก ความอยากยังไงเป็นกิเลสความอยากยังไงเป็นมรรค เราก็พยายามเลือกฝึกจนเป็นมรรคอันนี้เกิดขึ้น รู้ที่รู้ที่เกิดขึ้นของมันรู้ผลรายได้ที่จากจากที่มันเกิดขึ้นพยายามทรงตัวนี้เอาไว้ แต่ถ้าเป็นสมุทัยเกิดขึ้น รู้ปั๊บกดปั๊บให้มันหายไป รู้ปั๊บกดปั๊บมันหายไปไม่ต้องไปตามมัน ตามมันไม่ได้ ตัวสมุทัยพากองทุกข์มาให้เรา เดี๋ยวพาเราออกนอกลู่นอกทาง ไปสร้างสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรม ผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าผิดมันพาเราผิด ยากอยากผิดศีลผิดธรรมอยากปีนเกลียวกับศีลกับธรรม นี่เรื่องของตัณหา ตัณหาที่เป็นสมุทัยแต่ถ้าเป็นตัณหา ตัณหาที่เป็นมรรคอยากรักษาศีลข้อหนึ่งอยากรักษาศีลข้อสองอยากรักษาศีลข้อสามข้อสี่ข้อห้า อยากให้จิตของเราเป็นไปตามสิ่งนี้เป็นมรรคอบรมให้เกิดอบรมให้มีนี่เรารู้ทั้งทั้งมรรคที่เป็นเรื่องของของเรารู้ทั้งสมุทัยคือความอยากที่เป็นเรื่องของมรรคความอยากที่เป็นเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์ละความอยากเหตุให้เกิดทุกข์มาตั้งใจบำเพ็ญเหตุ ให้เกิดมรรคเพื่อจะมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามคลี่คลายตามเหตุ ปัจจัยให้เกิดทุกข์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ เพื่อความก้าวหน้าในหัวใจ